Hosanna, Hosanna, Hosanna augstumos. Raidījums bērniem! Sveiciens visiem maziem un lieliem! Slavēts Kristus! Šis ir raidījums Mazie Jēzus draugi, un ar jums kopā esmu es, Baiba, un studijā ir vēl divi brāļi. Mans vārds ir Augusts, man ir 16 gadi. Mani sauc Emanuels, un man ir 10 gadi. Iepriekšējā raidījumā mēs iesākām runāt par draugiem. Draudzību, ko tā mums katram nozīmē – Mēs runājām arī par kādu ļoti īpašu draugu, Jēzu, kurš vienmēr ir tev klāt. Īpaši tuvu Jēzu tu nonāksi, kad sagatavosies pirmajai grēksūdzei un pieņemsi pirmo svēto komuniju. Vai varbūt tu jau esi bijis pie pirmās grēksūdzes un pirmās svētās komunijas, un tev ir iespēja piedzīvot šo dāvanu, būt tik tuvu Jēzum komunijām. Šodien Jēzus saka, es jūs nosaucu par saviem draugiem. Arī jums es gribētu pajautāt, kas ir draugs? Draugs tas ir cilvēks, uz ko tu vari paļauties jebkurā dzīves situācijā, un viņš tev palīdzēs. Nu, draugs, man liekas, ir tāds, kurš tev palīdz, ja tev kaut kas sāp, tev kaut kas notiek, vai tas ir bēdīgs. Jā, tāds ir draugs. Kādam ir jābūt draugam? Mērķiecīgam, izpalīdzīgam un atbalstošam. Nu, kā es teicu, jābūt mīļam, labsirdīgam, labprāt, ja tev kaut kas sāp, vai tev kaut kas notiek, vai nu tev. Nu, nezinu, viss kaut kas notiek, varbūt. Vai jums ir tādi labi draugi, uz kuriem var paļauties, kas izpalīdz? Jā. Man arī jā. Es zinu. Vēl Jēzus saka, lūdziet un jūs saņemsiet. Jēzus mācekļi bieži vēroja, kā Jēzus lūdza tēvu. Kādu dienu tie jautāja, lai Jēzus arī viņiem iemāca, kā vajadzētu lūgties. Jēzus atbildēja ar līdzību par uzstājīgo draugu. Ko nozīmē būt uzstājīgam? uzstājīgs, tas ir cilvēki neatlaidīgi tiecās pēc saviem mērķiem, manu, manuprāt. Manuprāt, manuprāt, tas ir tāds, kas atbilst, kas, piek, kas piekrīt tāds cilvēks saviem, bet citi nē, bet viņš saka, ka tā ir. Tagad mēs lasīsim no Bībeles. Augustu, vai tu lūdzu varētu nolasīt? Un viņš sacīja – kuram jūsu starpā ir draugs, ja viņš pie tā noietu nakts vidū un tam teiktu, mīļais, aizdod man trīs maizes, jo mans draugs no ceļa pie manis ir iegriezies, bet man nekā nav, ko viņam celt priekšā, un tas no iekšpuses atbildētu un sacītu, neapgrūtini mani, durvis ir jau aizslēgtas, un mani bērni ir jau pie manis gultā, es nevaru celties un tev dot, Es jums saku, ja arī viņš neceltos un nedotu, tāpēc, ka tas ir viņa draugs, tad viņa neatlaidības dēļ tas celsies un dos viņam, cik tam vajag. Ko jūs dzirdējāt? Lai mēs labāk saprastu šo līdzību, iztēlosimies, kādas bija mājas Jēzus laikā Izrēlā. Tajās bija nedaudz gaismas, Varbūt tikai viena istaba, kurā dzīvoja un nakšņoja visa ģimene. Guļas vietas tika izklātas pa visu grīdu līdz pat durvīm un pa dienu novāktas. Naktī būtu grūtu, grūti atvērt kādam durvis, jo tad būtu jāpieceļ visu ģimeni. Kādā diennakts laikā ieradās uzstājīgais draugs? Nakts vidū Kas varētu būt šis uzstājīgais draugs? Nu, tāds, kas, kas grib, lai viņam iedod mājas, lai kaut kādu pacienātu. Tāds, man liekas. Viņš gaidīja ilgi, līdz viņam tiks atvērts. Kam viņš lūdza šo palīdzību vai sev? Draugam. Un kas varētu būt draugs, kuram ir viss, kas uzstājīgam draugam vajadzīgs? Jēzus. Dievs. Kas varēja dot drosmi uzstājīgam draugam nākt nakts vidū un traucēt savu draugu? Pilnīga uzticēšanās un paļāvība. Mali? Viņš zināja, ka draugs viņu pazīst un mīl? Emanuēl? Nu, man liekas, ja viņš, viņš zināja, ka viņš ir labs draugs, tāpēc viņš viņam jā, ne, neteiks, ej prom, tāpēc viņš, viņam, viņam bija drosme. Maks vidū iet. <laughs> jā, pilnīga, pilnīga uzticēšanās, paļāvība. Mēs esam aicināti lūgties ar neatlaidību – un uzticēšanos pēc tā, kas mums ir nepieciešams. Lūgties par citiem. Ko viņš lūdza? Trīs gabals maizes. Un vai draugs viņam iedeva? Ko viņš iedeva? Viņš iedeva viņām pārpilnībā visu, kas vajadzīgs. Ne tikai trīs maizes, bet visu, kas tam nepieciešams. Dieva mīlestība ir. Viņš ir tas, kas dod pārpilnībā visu. Kā jums šķiet? Man šķiet Jēzus, Dievs. Tieši tā, Dievs. Dažkārt mēs kaut ko lūdzam Dievam un to nesaņemam. Vai tas nozīmē, ka Dievs nav uzklausījis mūsu lūgšanas? Nē, nepavisam, jo lūkse vairāk, jo ar sadzirdēs tevi. Viņš tevi dzird. Kā tev šķiet, Emanuēl? Nu, man šķiet, viņš jau gatavojas visam īstam brīdim, visu to iedod. Un kas notiek, kad mēs paliekam ilgstoši lūkšanā? Viņš mūs sadzird. Mūsu attiecības ar Dievu kļūst stiprākas. Tās ir pilnas ar cerību tik daudz domu par lūkšanu. Pārdomāsim to. Lūkšanu, sarunu ar Jēzu, mēs iesākam un pabeidzam ar krusta zīmi. Krusts ir zīme Jēzus nāvē un augšām celšanai un svētās trīsvienības klātbūtnei. Šī zīme jau ir mūsos kopš kristībām. Kad Jēzus nomira un augšām cēlās, viņš iekļauj ar savu mīlestību visu pasauli, un Jēzus mīl visus. Viņš visiem dod savu dzīvību un prieku. Viņš atdeva savu dzīvību par mums. Tāpēc katru reizi, kad veicam krustazīmi, varam domāt par to, kā Jēzus apskauj visu pasauli ar savu mīlestību. To mēs izdarām ar lielu cieņu, nesteidzoties. Dieva tēva un, un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Āmen. Jēzus tev pastāstīs un iemācīs ļoti daudz lielisku lietu jo viņš ir ne tikai cilvēks, bet arī Dievs. Un šodien Jēzus tevi ir atnesis vislabāko vēsti. Dievs tevi mīl, jo tu esi viņa bērns. Pārdomāsim savā sirdīs visu šodien raidījumā dzirdēto. Un uz tikšanos nākamreiz! Atā! Atā! Atā! sun. augstumos. Raidījums bērniem!